Bromeinat, ordi hon, uh, eh, zua izira, fraseski gaztainekin, eta ekoizpen xar bat balimada utzia izan zen bere gisa guai berriz abiatzen da, eta gauza hainitz egiten alda gaztainekin, ze egiten alda? Errazu, uh, eh, gaztainekin uh, antzia bitu, uh, paderak eta piko osto edo maatz ezur uh, eusiaikin uh, item zien, guai mundu berri bat zean sartuagia, bai... Uh, ekosipenetik bai jateko modu berri bat sortua da, hori denak badakigu. ez eh, gure helburua ekoiztia da, gazte, gure gaztain eh, ekoiztia. Eta eranez behar du guai uh, uh, sartuaraztia gure eskoleriko gaztaina jateko modu berri hortan. Eganez guk ekoiztentu gaztainak. Istandarle beste lekutan bezala irintzen ditu, ido gazten eta irintzen. Ba irin bat uh, eh, sortuara zidu uh, Lehen aldikotz eh, Frantzian eta beste eh, erritan iten alda, Bolivian iten dien, baina beste erritan ez dute zautzen, beraz sortara zidu errin larri hori, dola zumul eran ez. Eta gero horrekin eh, gio freskoa, freskoa hartan gaztenekin iten ahirishim eta, bizten ara, krem de marron famatua, kolberen krem de marron famatua. Eta beraz eh, gero ondotik eginatu bildutu hemengo jakitate uh, ekoiz uh, lehen jakitate frango, eganez akerbeltzekin, frantxo irraloekin, hasi otarekin iten du garagardo bat, mardotsa garagardo bat, garagardo eder bat, irin, gaztain irin lahe garaga eta lupulua ikin egina, azkainen egina da. Gero uh, biztan dena iten du pastak, geho itentu resimeta ipatu dutana, itentu gero ogi bat ere uh, karloa du izena garbotsaren beste izen bat, Eh, itxasuko bolanierak uh, eh, merkatu egunetan egiten du. Uh, eh, Monsio txokolat, uh, bai honako txokolategi batekin egin adu uh, txokoleta gaztain eta beste bat, txokolat beltza, uh, mamitua uh, gaztain erresimeta Uh, ere, baliatzen duzien? Ba, gaznan, oai sortu berria, oai erraiten aldu, oai argiki. Fromaz de kompani, Frederik Menviel, angeluar uh, gazna ontz, uh, ontzeko uh, ofiziale batekin. Sortu ara zitu bi gazna, motak, ahontz garen fresko bat, eh, asaldua eh, gaztain zumul horrekin, idin lahi horrekin. Berat garen freskoa pasatzen du eh, idin lahi horrekin, ziari goxoa ten da, doidoi ostu bat ematen dio. Eta ahontz garen fresko hori ziari goxoa da, eta beste bat sortu berriada, sehila eta egiela lan hortan eranez gazna fresko hori mozten du erditik, gaztain irin zemul hori ematen du barnean, eta baita ere asaltzen. Eta asalduta, gazna asaltzen inguratzen du, o, asal berri bat azten du uh, irinaikin, afen, uh, gaztain uh, Eta gero, huainta, zemulaikin, hartzen ditut uh, bisasoineko gazna teatzen da, guai primaderako ostuekin ferdia, erranez idorazten dut, ene idorazteko tresnean bidarin uh, gaztain ostuak, eta untsa idorazita hartzen ditut sei eta oparikipi bat bezala, ematen dut ostuak, bat bertzen ingurian, eta koropilatzen ditut, uh, izi garripolita datatzen da ikurino bezala be, be, eta xuriz apaintzen dut, eh, korupilatzen ditut, eta gero joan den urtean inginuen biztan dena neguko ostueikin, erran ez dira gaztain koloreko ostoak, gaztain ostoak, eta hori de eh, beste goztu bat ematen dio gaztani, eta atxigitzen du, uh, eh, gaz nori amareun hola, eta beha saltzen da barnean, umitate pixkat uh, galtzen du baina ostuak, uh, eh, uh, gaztain ostuak beste gostu bat ematen dio bada beste leku, ba, leku batian uh, eh, eiteutena lan beri kasik bera, hori da Lebanon en Provence, ez dute gaztainaikin egiten. Jakinez uh, mundu guzian izan da, eta bide hori uh, eh, kasumanez hartuagia ba, badela bide bat ortane gue gaznaikin eta gue gaztainaikin egitea. Erranez Grecian eta uh, leku franguetan, hauntz gazna kontserbatzen zen edo uh, ostuetan, edo gaztaino eta hori mundu guzian. Eta hori txemplu hori eh, behatuz, hasi ginen, hola eta, eta, ganiz de makai hori eh, gazne berri hori sortu da. Hala. Ados, ados, beraz, ikusten dugu, ide frango badiela eta gauza, initzetan baliatzen aldela, bizitzen aldortaz? oktaz? Errazu, mementoan gira senare eta guai eh, irurten buruan pastuko gira gure gure ofizio berria pastuko da, aldeat pastuko du eh, muga hori, eganez eh, bai, bizitzen alda, eta hori ere eh, aipatu dutan bezala ostian gure bilkuran, eganez goi mailako lana eginez, esku lan hori eginez, uh, esberdintasun bat sortzen alda gure lanetik, gure mozkinetik, eta ustez beti eh, Pirineika bezala eta Gauz Frango bezala eskulan hori eh, balio du balorizatzea, behar bat kantitateak pixkat eh, estitu, baina den lan hori balorizatzea eta dirura hori biztanena jender direktuki uh, emaitia. Untza, untsa, bon, beraz, uh, etxemplu edera eta segi orola? Agian luzaz.